Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. 26. prosinca 1838. godine u Peking na dvor cara Dao Guanga dolazi Lin Zexu, jedan od najboljih administratora nebeskog carstva. Lin je 1811. položio najviši ispit, takozvani Jinshi, i primjene na Akademiju Hanlin, koja je caru davala savjete i pisala nacrte carskih dokumenata. Godine 1820. Lin je prvo raspoređen u nadzor monopola soli, a onda u nadzor sustava za navodnjavanje na nekoliko mjesta u carstvu. Nakon toga je ubirao porez i odslužio jedan mandat kao lokalni sudac. Za vrijeme sudovanja dobio i nadimak Lin čisto nebo. Sva ta služba priskrbila je Linu reputaciju poštenog i sposobnog administratora, a car je trebao baš jednog takvog za ispunjavanje teškog zadatka na jugu carstva. Car Dao Guang znao je koliko je taj zadatak težak. Zato je Lina primio u 19 audijencija tijekom nešto više od mjesec dana. Dao mu je i čast koje je malo tko osim cara uživao. Lin je dobio dopuštenje da jaše konja u području zabranjenog rada. Linu je bilo toliko neugodno zbog toga, pa se car brzo smilovao i umjesto konja ponudio mu vožnju u luksuznoj stolici. Sve je to car radio zato što ga je mučio golemi problem. Njega je Lin Zexiu car opisao ovim riječima. Kako mogu umrijeti i otići do sjena mojih carskih otaca i predaka, dok opijum nije uklonjen. Lin je cara obodrio ne samo oduševljenjem koje je pokazao prema zadatku uklanjanja opijuma iz Kine, već i gotovim rješenjima. Julia Lovell u knjizi Opijumski rat piše. Poteškoća ne leži u odvikavanju od opijuma, razlagao je Lin, već u promjeni umova pušača opijuma. Kako je to trebalo biti učinjeno? Prijetnjama, svi pušači trebali su biti osuđeni na uvjetnu kaznu smrti u trajanju od godinu dana. Ako se ne bi popravili u tom razdoblju i ako bi država morala izvršiti kaznu, za to bi bili sami krivi. Nije žaljenja vrijedno izvršiti smrtnu kaznu na bezobzirnu dušu koja ustraje u odbijanju pokajanja i straha od zakona. Kako bi se pušači otkrili? Masovnim nadzorom nad njihovom sposobnošću ili nedostatku iste da opstanu bez pušenja opijuma okupiti sve optužene za pušenje opijuma na jednome mjestu, zagovarao je Lin. Temeljito ih pretražiti i zaključati ih u sobu, gdje od deset ujutro do ponoći trebaju odvojeno sjediti, a da ne komuniciraju jedni s drugima. Sve to zvučalo sjajno, ali u Linovom planu postao jedan veliki propust. U njemu se nije vodilo računa o stranim trgovcima koji su dopremali opijum u Kinu, te o vladama i tvrtkama koje su stajale iza tih trgovaca. Car Dao Guang poslao je Lin Zexiuja na jug Kine u grad Kanton ili Guangzhou, u kojem su stranci jedino mogli trgovati s nebeskim carstvom. Lin je u Kanton došao nakon dva mjeseca puta. U njegovoj pratnji bila su šestorica čuvara, kuhar i dva kuharska pomoćnika. Svo vrijeme cijela je pratnja putovala slinom. On najme nije htio da netko od njegovih pratitelja ide ispred njega i u njegovo ime utjeruje novac ili hranu od lokalnih gostioničara. Kada je stigao u kanton, Linov prvi potez bio je da pritisne kineske krijumčare i pušače opijuma. U dva mjeseca nakon dolaska Lin je uhitio 1600 ljudi zbog prekršaja vezanih uz opijum. Zaplijenio je 14 tona tog narkotika te 43 tisuće lula za pušanje. Nakon još dva mjeseca broj uhićenih se upetorostručio. Onda su na red došli kineski trgovci. Julia Lowell piše. Lin je ostavio svoj najljući bijes za trgovce Honga, koje je pozvao na primanje u svoj stožer 17. ožujka. Nakon što im je zapovjedio da pred njim kleknu na tvrdi pod, održao im je dugo predavanje o njihovoj perfidnosti. Oni su, oni odgovorni za veličinu problema s opijumom. 20 godina oni su uz rijeku do kantona mahali brodovima koji su na očigled bili nakrcani opijumom. Zar vi uistinu ne sanjate i hrčete u vašim snovima? To je kao da čovjek za zaštitu svoje kuće noću unajmi čuvara i da usprkos tome njegovo vlasništvo bude pokupljeno i odneseno, dok čuvar tvrdi da nije ni bilo lopova sve razine uprave, nastavio je Lin, uvaljene su u krijumčarenje, a trgovci Honga ne samo da su gledali u drugom pravcu, već su pomagali strancima. Hong ili Kohong bio je ceh ovlaštenih kineskih trgovaca koji su trebali nadzirati trgovinu sa strancima u kantonu. Zalina oni su bili jedni od krivaca zašto je krijumčarenje opijuma uzelo do tada nezamislivog maha. U 1820. oko 2 milijuna tajla srebra svake godine Kina trošila na opijum. Do 1830. ta je svota narasla na 9 milijuna tajla srebra. Godine 1835. 30.000 tisuća sanduka opijuma je u Kinu. Tri godine kasnije taj se broj popeo na 40 tisuća sanduka. Nakon pušača i krijumčara opijuma, trgovaca i upravljača na red su došli i stranci uključeni u posao s opijumom. Linze Siv pokušao je uvjeriti zapadne trgovce da prestanu krijumčariti opijum i da novac zarađuju zakonitom trgovinom čajem, svilom i rabarbarom. Lin je tu biljku smatrao ljekovitom i čudio se što je stranci više ne kupuju. Poslao je i pažljivo sročeno pismo britanskoj kraljici Viktoriji, u kojem je britanskoj vladarici pokušao objasniti zašto trgovina opijumom nije moralna. Ali moral s time nije imao puno veze. Britanska vlada i njezin nadzornik trgovine s Kinom, Charles Elliot, Znali su da je opium roba koja osigurava da Velika Britanija ima suficit u trgovini s Kinom i to golemi suficit. Stranci se nisu odazvali pozivu da prestanu s krijumčarenjem opijuma. linije 24. ožujka 1839. povukao oštri potez. Jonathan Spence u knjizi Potraga za modernom Kinom piše. Svem kineskom osoblju i slugama naređeno je da ode od stranih poslodavaca. Svih 350 stranaca u kantonu, uključujući i višeg britanskog službenika nadzornika Eliota, blokirano je u njihovim faktorijama. Iako su hrana i voda bili dostupni strancima i neke dodatne potrepštine bile su krijumčarene, to je bilo vrijeme naporno za živce. Još je sve dodatno pogoršano zveketom gongova i rogova koje su kineske trupe održavale kroz cijelu noć. Nakon tri dana tog bučnog zatočenja, nadzornik Elliot povukao je dva poteza koji su zaoštrili sukob. Prvo je predao kineskim vlastima 20.283 sanduka punih opijuma. Drugo, svim oštećenim trgovcima obećao je da će britanska vlada preuzeti odgovornost za oduzetu imovinu. Sta dva poteza Elliot je sukob između kineskog dužnosnika i krijumčara opijuma uzdignuo u sukob između vlade njezinog veličanstva, kraljice Viktorije i cara Kine. Lin je zapovjedio da se kod malenog grada Humena na jugu Kine iskopaju tri velika rova, svaki dubok 2 metra i dug 50 metara. Nakon toga u svibnju 1839. 500 radnika pod nadzorom 60 službenika otvorilo je bale sirovog opijuma i pomiješalo ga sa vodom, solju i vapnom. Tako je uništena tona i pol opijuma. Lin je napisao i posebnu molitvu duhu Južnog mora, u kojoj je zatražio od duha oprost zbog toga što mu je zagadio vode. Uništavanje opijuma bio je ozbiljan čin, ali tu nije bio kraj. U ljeto je flota brodova koji su trgovali opijumom našla novo sidrište. Ono je bilo na sjevernom vrhu otoka Hong Kong. Luka je bila sjajna, otok je bio gotovo pust. To je značilo da tamo nema puno živežnih namirnica i vode. 7. srpnja skupina engleskih i američkih mornara iskrcala se na poluotoku Kowloon u potrazi za hranom i vodom u malenom selu naišli su na zalihe samšua, jakog alkoholnog pića od riže pojačanog arsenom. Mornari su se napili, djelomično razrušili lokalni hram i onda se potukli sa seljacima. Jedan od seljaka, po imenu Lin Weixi, umro je od ozljeda sljedeći dan. Mornari su se vratili u Hong Kong, a Lin je tražio da mornari odgovaraju za ta djela. Elliot je odbio predati britanske mornare kineskim vlastima. Krajem 1839. britanska vlada odlučila je poslati kaznenu ekspediciju prema Kini. Jonathan Spence piše. Parlament nije objavio rat Kini. On je samo ovlastio slanje flote i mobilizaciju dodatnih trupa u Indiji kako bi se dobila zadovoljština i odšteta i, ako to bude nužno, zadržati pod nadzorom kineske brodove i njihove terete. Ukupna snaga pod zapovjedništvom rođaka Charlesa Eliota, admirala Georgea Eliota, sastojala se od 16 ratnih brodova koji su nosili 540 topova, četiri novoprojektirana naoružana parna broda, 28 transportnih brodova i 4000 vojnika, kao i 3000 tona ugljena za parne brodove i 16.000 galona ruma za posade i vojnike. U 9 ujutro, 4. rujna 1839. Charles Elliot isplovio je s tri malena broda iz luke Hong Kong prema Kowloonu, gdje su džunke kineskog cara spriječavale put do svježe vode i hrane. Elliot je kineskim vlastima poručio da će, ako se džunke ne povuku, potrebiti silu. Džunke ne samo da se nisu povukle, već su u 14 sati otvorile vatru na britanske brodove. Oni su uzvratili vatrom i razvio se topovski dvoboj između dvije malene skadre. Bio je to prvi oružani sukob između Velike Britanije i Kine. Do otvorenog rata doći će sljedeće godine. Dok je britanska flota plovila do kantona, Lin je nastavio sa svojom akcijom protiv opijuma. Sada je namjeravao cijelu provinciju Guangdong očistiti od tog narkotika. Linove akcije dovele su do vrtoglavog porasta cijena opijuma. S 500 dolara po sanduku ona se povećala na 3000 dolara. Lin je počeo utvrđivati pomorske prilaze kantonu, vježbavao je svoju vojsku. I u listopadu sukobili su se britanski i kineski brodovi. Žrtava je bilo na obje strane. Flota pod zapovjedništvom admirala Eliota stigla je do kantona u lipnju 1840. godine. Tada je počeo otvoreni rat između Velike Britanije i Kine. Jonathan Spence piše. Na Linov jad Britanci nisu pokušali jurišati na nove obrambene položaje, već su se zadovoljili ostavljanjem četiri broda kako bi blokirali ulaz u luku, a s glavninom flote otplovili su na sjever. U srpnju Britanci su blokirali Ningbo s dva broda i zauzeli glavni grad na otoku Shan ispred obale Zhejianga tuda su mogli presretati pomorski promet prema području obale Yangtzea. Ostavivši garnizon na Zhoushan'u s misionarom tumačem, koji je zamijenio dužnosnika dinastije Qing, koji je počinio samoubojstvo, flota je bez otpora otplovila do ušća rijeke Beihe ili sjeverne rijeke, pored utvrda Dagu, koje su branile prilaze gradu Tianjinu. Tu su u kolovozu i rujnu 1840. počeli ozbiljni pregovori s Čišanom, glavnim guvernerom toga područja, visoko pozicioniranim manđurcem i tajnikom, kojem je vjerovao sam car Dao Guang. Čišan je uvjerio Britance da napuste sjevernu Kinu i da se vrate u kanton kako bi okončali pregovore, zašto je bio obilato pohvaljen od cara i imenovan glavnim guvernerom Guangxia i Guangdonga. Lin Zesu, koji je na to mjesto imenovan ranije te godine, otpušten je zbog svojih poteza i prognan u Ili. taj rat u povijesti je ušao pod imenom opijumski. Čišan je u pregovorima s Charlesom Elliotom dogovorio plaćanje 6 milijuna dolara odštete, davanje Hong Konga Velikoj Britaniji, pravo Britancima da izravno pregovaraju s vladarem i otvaranje trgovine u kantonu. Britanski premijer Lord Palmerston smatrao je te uvjete sramotno blagim i smijenio je Elliota i zamijenio ga s Henryjem Pottingerom. Car Dao Guang bio je još ljuči na svog pregovarača. Smijenio je Čišana i osudio ga na smrt. Kasnije tu kaznu preinačio u kaznu progonstva. Pottinger je stigao u Kinu u kolovozu 1841. i zaoštrio rat. Na kraju je carstvo kapituliralo i 29. kolovoza 1842. sklopljen je sporazum u Nankingu, koji je bio puno gori za Kinu. Taj opijumski rat pokazao je koliko je nebesko carstvo slabo nekad najmoćnija carevina na svijetu, pala je pred naletom malenih britanskih ekspedicijskih snaga, govori Zorana Baković, dopisnica Ljubljanskog dnevnika Delo iz Kine i Dalekog Istoka. Zapravo se rat vodi kroz deltu, odnosno deltom biserne rijeke na jugu i vrlo je brzo bilo jasno da u tom ratu je ishod gotovo od početka bio poznat i jedan jedini moguć. Tu se naravno pojavljuju sada i druge europske sile koje su isto tako vrlo ambiciozne trgovati i koje su zapravo imperijalne e, sile koje trguju sa, sa tim svijetom. Prije svega Portugalci koji su već u Makavu i zahvaljujući tome što je portugalski guverner u Makau isto tako bio zainteresiran za isto tog sukoba, britanski emisari uspostavljaju sa njima kontakt i zapravo se dogovaraju da se odobri istovar, odnosno promet e, britanskih e, brodova kroz Makao. Međutim, Makao je također, odnosno portugalski guverner u Makao je također želio imati svoj dio kolača u svemu tome. Stvari se kompliciraju između Britanaca i Portugalaca i Britanci idu sami, kreću sve dublje u Kinu i vrlo brzo se događa zapravo to da Kinesko carstvo nema nikakvog odgovora na pritisak britanske vojske. Britanci zauzimaju usta biserne rijeke, odnosno delte biserne rijeke, koja se nalazi između Hong Konga i Kantona i Događa se jedna stvar koja je isto tako moguće odlučila da Kinesko carstvo još manje može odgovoriti na e, oružani pritisak. Naime, događa se rat na Tibetu između Kineze i Sika, odnosno između Kine i Sika, koja odlači veliki dio carske vojske na zapad carstva. U tom trenutku Britanci zauzimaju kanton u potpunosti, idu prema Ningbo, koja je isto tako jedna vrlo važna i trgovačka i vojna luka u Kini i 1842. godine se zapravo rat već privodi kraju sporazumom u Nankingu koji je prvi sporazum koji Kinezi i dan danas smatraju nepravednim i koji zapravo prisiljava Kinu da otvori svoje tržište i da se pokori britanskom zahtjevu da primi svu robu koju će Britanci donijeti i prodavati Kini. S dolaskom Henrya Pottingera opijumski rat se zaoštrio. Krajem kolova za 1841. on je s glavninom britanske flote krenuo prema sjeveru i zauzeo Siamen i Ningbo, te ponovno zauzeo Shan. Krajem proljeća 1842. stigla su pojačanja iz Indije i Pottinger je krenuo zadati odlučan udarac dinastiji Qing. Njegov plan je bio da blokira ključne komunikacijske pravce i promet glavnom kineskom rijekom Yangtze. Britanska mornarica i vojska zauzele su Šangaj i Zhenjiang. Britanski brodovi prodali su duboko u bisernu rijeku Yangtze. Nije to bio lagan rad za Veliku Britaniju. Elitne jedinice dinastije Qing, takozvane zastavne jedinice, pružale su ogorčeni otpor. Julia Lawal opisuje borbe vođene oko grada Drapua u provinciji Zhejiang. Kako su Britanci pritiskali prema gradu, zadnji manđurski branitelji izvan zidina, njih oko 300, utvrdili su svoj zadnji položaj u mračnom labirintu hramova, dvorana i malih trgova, koji su na jednom od brda samo kilometara i pol od grada činili hram nebeskog poštovanja. I taj su položaj držali pucajući na sve napadače koji su pokušavali na juriš zauzeti zgradu. Ljuti zbog gubitka šačice svojih ljudi, Britanci su odlučili raznijeti hram. Kada su se plamenovi povukli, mrtvi i ranjeni zatečeni su groteskno zbijeni jedan do drugog, unakaženi i nagorjeli. Samo 43 od 276 branitelja poživjelo je da budu uzeti za zarobljenike. Kada je jedan manđurac ustao, kao da je uskrsnuo iz gomile mrtvih i izvukao svoj mač, odbio je pojuriti prema neprijatelju, već je počeo rezati svoj vrat. Džapu nije bio jedino mjesto u kojem su Britanci mogli vidjeti masovna samoubojstva ne samo vojnika i časnika koji su željeli izbjeći sramotu poraza, već i žena i djece koji su radije birali smrt nego zatočeništvo ili poraz. Sav taj ogorčeni otpor nije dao rezultate. Britanska vojska i mornarica bile su nadmoćnije, kako u vođenju, tako i u opremi. 5. kolovoza 1842. britanska vojska napala je Nanking ili Nanjing, nekadašnju prijestolnicu Kine za vrijeme dinastije Ming. Dinastija Qing tražila je mir. On je uređen sporazumom u Nankingu 29. kolovoza 1842. Taj sporazum bio puno gori od onoga koji je isklopio Charles Elliot. Nebesko carstvo nije se moglo oduprijeti Britanskom carstvu. U tom trenutku se već počinje razmišljati o tome kako je moguće da se jedna malobrojna vojska koja dolazi u jednu tako mnogoljudnu zemlju, da će u carstvo koje se osjeća tako moćnim, e, pobjeđuje vrlo jednostavno, vrlo lako, bez puno otpora i počinju prve ideje o tome što se dogodilo i što treba napraviti i što treba reformirati u carstvu dinastije Qing. Međutim, još nije vrijeme za pokrete u tom smislu, za poteze u tom smislu i još zapravo kinesko carstvo nije zrelo iz više razloga, između ostalog prije svega zbog sukoba na unutarnjem planu, na reforme koje će uslijediti zapravo tek kasnije, tek nakon drugog opijumskog rata, koji Kinu uvodi, koji uvodi još više stranih sila na kinesko tržište i ne samo na kinesko tržište, nego u kinesku politiku. Tu su se sada prikopčali i Rusi, Francuzi i Njemci. Naravno, Japan je uvijek bio tu spreman i u trenutku kada se sve to događa, tek onda pojavljuje se grupa reformatora koji predlažu velike reforme u kineskom carstvu koje bi se odnosile i na sustav obrazovanja, dakle na sustav ispita od kantona do samoga dvora, koja bi uvala ustavnu monarhiju, dakle koja bi prvi puta regulirala carstvo kroz relativno moderni, odnosno sa to vrijeme vrlo moderni zakonodavni sustav, koja bi dakako onda reformirala i način kako se organizira i kako se školuje vojska. I to razdoblje reformacije je nešto što je prvi pokušaj da se ono što je Kina počela svačati sa prvim opijumskim ratom, a to je da ulazi u moderno doba, da se sad to artikulira i, i odrazi na cijeli sustav koji će biti modernizacija same kineske države. Nakon sporazuma iz Nankinga, koji je zapravo potpisan na palubi britanskog ratnog broda Cornwallis, usidrenog u rijeci Yangtze, Kina se morala odreći svih onih propisa koji su regulirali trgovinu i odnose sa strancima. Više nije samo kanton bio određen za trgovinu sa strancima. Njemu su se pridružila još četiri grada i luke. Fuzhou, Xiamen, Ningbo i Šangaj. U tim gradovima stranci su mogli osnovati svoje četvrti i diplomatska izaslanstva. Britanskim građanima u tim je lukama, kao i ostatku carstva, mogao suditi samo Britanski sud. Sva ograničenja vezana uz trgovinu morala su biti biti uklonjena. Otok Hong Kong je za sva vremena dan kraljici Viktoriji i njezinim nasljednicima da njime vladaju kako im je volja. Naravno, tu je bilo i plaćanje goleme ratne odštete. Velika Britanija neće jedina imati takve uvjete u Kini. Uskoro su i druge europske sile i Sjedine američke države za sebe uzela ta prava. Kina to nije mogla spriječiti. Sve ovo bilo nezamislivo poniženje za nebesko carstvo od Arne Vestad u knjizi Nemirno carstvo, Kina i svijet nakon 1750. godine piše. Nakon poraza iz 1842. kineski gradovi morali su se nositi s povećanom prisutnošću stranaca. Neki članovi elite koji su došli u dodir sa zapadnjacima vjerovali su da je samo njihovo prisustvo sramotno i ponižavajuće. Lin Changi, učenjak iz Fuzhua i službenik, odjednom je krajem 1840. u svom rodnom gradu živio preko puta britanskog predstavnika. U svoje dnevnik napisao Sjeveroistočno od moje radne sobe je paviljon. Nasuprot njemu je hram Jitsui na brdu Crnog kamena, gdje je sad skrovište jatu gladnih orlova. Oni su sagradili svoja gnjezda i u njemu žive. Kada god pogledam to mjesto, sam pogled na njega mi je odvratan i čini me ogorčenim. Moj prvi nagon je da uzmem luk i prema tamo izbacim smrtonosnu strijelu. Ali avaj, moja strelica neće biti smrtonosna i ja u očaju odustajem. Da bi se utješio, skicirao sam sliku kojoj sam dao ime gađati orlove i otjerati vukove. Od sada svoju radnu sobu zovem paviljon za gađanje orlova. Gladni orlovi iz ovog dnevničkog zapisa Lin su naravno Britanci koji su doselili u njegov grad. Sve ove promjene koje je donio sporazum iz Nankinga značile su i da će trgovina opijumom, čija je zabrana od strane kineskog guvernera bila i povod rata, biti ne samo i dalje neograničena, već će ona sada i uzeti daljnjeg maha. Odnos između stranaca i kineza nije bio dobar prije rata, nakon njega bit će još gori. U tom trenutku u Europi, govorimo o sredini 19. stoljeća, već vlada velika sinofobija koja je izazvana na razne načine i zapravo može biti i objašnjiva i neobjašnjiva u isto vrijeme. Ja zapravo nijednu fobiju ne želim razumjeti, pa onda više sam sklona reći da je to naprosto europski rasizam koji se tada javlja sa dolaskom kineske robe, sa dolaskom priča o Kinezima kao o velikom carstvu koje se širi i koje ne, ne da pristupa sebi. Imate vrlo sličnu priču kao što smo imali u ovome stoljeću u Europi što ćemo mi sa kinezima i da li se prisustvo kineske robe na europskom tlu uopće treba tolerirati, odnosno onoliko koliko evropljanima paše i, i koristi, da, ali Kinu samu evropljani doživljavaju kao vrlo strano tijelo ovi koji dolaze u Kinu se isto tako ponašaju vrlo različito. Priče o misionarima, priče o trgovcima koji su na kineskom tlu su doista vrlo, vrlo različite. Imate ih koji su se potrudili naučiti kineski do savršenstva, koji su potom u Kini se nastanili i ostali tamo živjeti, koji su sa Kinezima uspostavili kontakte uzajamne razmjene znanja i koji su zapravo Kinezima koristili za spoznaje novih kultura koje sami po sebi nisu znali jer su Kinezi narod koji u to vrijeme nisu daleko putovali. Kinesko carstvo se za razliku od europskih odlikovalo time što je, kao što sam rekla, se širilo samo po svojim rubovima i sa tim su ostajali uglavnom i na svojoj kulturi i na svom tlu. Međutim, dakako da ima i onih vrlo strašnih priča i kineska povijest naravno na njima najviše insistira kada su strani trgovci došli do, ne samo strani trgovci, strani ratnici, misionari, skupa sa trgovcima, kada su došli do ljetnje carske palače, onda su nemilice krali, odnosili, najvrijednije stvari koje su se tamo nalazile, a govorimo o carskom ljetnikovcu, dakle toga je bilo doista puno, i ono što nisu mogli ponijeti razbijali. Sve je to činilo da se je kineski odnos prema zapadnjacima veoma komplicirao, te je tako se to vodilo ka tim bokserskim ustancima koji su u početku 20. stoljeća obilježili najkrvavije pokušaj da se sve to prekine i da se napravi jedan rez nožem koji opet naravno nije uspio. Godine 1644. manđurska dinastija Qing zavladala je Kinom. Od tada pa do 1842. ona nije izgubila rat na kineskom tlu. Bilo je nekoliko neuspješnih kasnenih ekspedicija protiv Burme i Vjetnama, ali na kraju te su zemlje priznale status zemalja koje plaćaju danak nebeskom carstvu i vladari dinastije Qing time su bili zadovoljni ali u prvom opijumskom ratu jedna sila je s malenom flotom i vojskom prodarla u samo srce carstva i prisilila ga na sramotan mir. Ono što je dinastiju Qing i njezine službenike još više prenarazilo, bila je tehnološka nadmoć Britanaca. Jonathan Spence piše. Pojava broda s parnim pogonom kao značajne snage u pomorskim bitkama bila je najvažnija, kao što je to pokazao ratni put britanskog broda Nemesis. On je bio željezni brod s kotačem s lopaticama, koji je koristio jedra kada je vjetar bio povoljan i još je imao šest kotlova koji su se ložili drvetom i ugljenom i koristili za postizanje brzina od 7 do 8 čvorova na nemirnom moru. Imao je gaz manje od 2 metra i mogao je operirati i u plitkim obalnim vodama, doslovce u svim uvjetima, bez obzira na vjetar i plimu. U pohodu na kanton, Nemezis je krestario pličinama ispaljujući karteču, teške granate i eksplozivne rakete, privezivao i teglio džunke, prevozio trupe i vukao brodove s jedrima kada nije bilo vjetra. U pohodu na Šangaj taj brod teglio bojni brod, dok grad nije došao u domet njegovih topova i služio je kao transportni brod koji je iskrcavao britanske vojnike izravno na pristaništa u Luci. Dinastija Qing nije pasivno promatrala to pokazivanje vojne i tehnološke nadmoći. Već 1842. britanski vojnici naišli su u Sjamenu na dovršenu kopiju britanskog ratnog broda naoružanog s 30 topova koji je bio spreman za plovidbu. U Wusongu britanski vojnici naišli su na kineski inačice brodova s pogonom na kotač s lopaticama koji su bili naoružani topovima lijevanim od bronce. Ali Kina nije imala manjak pametnih ljudi. Njezina je glavna slabost bila dinastija koja je loše vladala zemljom. Negdje ubrzo nakon drugog opijumskog rata 1866. godine u Makau se rađa i Sunjacen koji raste sada kroz razdoblje nakon opijumskih ratova, kineskih velikih kriza i preispitivanja koliko je to carstvo više uopće jako i koliko se ona može tako kako je suočiti sa onim što vrlo očito dolazi izvana kao ne samo velika vojska koja ih je porazila i koja je u drugom opijonskom ratu došla do samoga Pekinga i razbila ljetnu carsku palaču, nego i kao sustav koji se pojavljuje puno učinkovitijim i modernijim nego što je kineski. Kina gubi druge svoje teritorije koje mora ustupiti Francuzima, i Njemcima, događa se francusko-kineski rat koji Kina gubi i gubi Vijetnam koji mora predati Francuzima. Događa se vrlo odlučujući i vrlo ključni kinesko-japanski rat koji se vodi na Korejskom poluotoku za supremaciju nad Korejom. I posebno taj gubitak, taj poraz, Kineze zapravo dovodi do svijesti da su u krizi koja se više ne može ispraviti samo perifernim ili samo površnim promjenama. Od 13. stoljeća u Kini postoji vjerski kult društvo bijelog lotosa. Kada su mandžurci preuzeli vlast u Kini, društvo bijelog lotosa posvetilo se rušenju dinastije Qing. Ono je bilo rašireno u području središnje Kine i do kraja 18. stoljeća nije ugrožavalo vlast mandžurskih vladara ali glad koja je vladala zemljom, nestašica zemlje, nasilje i korupcija lokalnih carskih službenika doveli su 1796. do otvorene pobune protiv dinastije Qing. Ta će pobuna potrajati devet godina. Pobunjenici Bijelog Lotosa koristili su gerilsku taktiku borbe udri i bježi, a vojni zapovjednici i visoki službenici dinastije Qing predvođeni carevim miljenikom Ho Shenom pronevjerili su goleme svote novaca namijenjene vojsci koja je gušila pobunu. Tek kada je 1799. umro car Qianlong, to je dovelo i do pada Hošena, i onda je tek carstvo počelo učinkovito gušiti pobunu. Cijena gušenja bila je velika. Jedan od načina borbe protiv društva Bijelog lotosa bilo je uništavanje svih zaliha hrane i okupljanje seljaka u utvrđena mjesta. Pobuna Bijelog lotosa pokazala je koliko problema ima u carstvu. Opijumski rat samo je to istaknuo. Nakon opijumskog rata carstvo se nije moglo reformirati. Jonathan Spence piše. Goleme birokracije koje su navodno upravljale nasipima na žutoj rijeci i velikim kanalom postale su neučinkovite. Njihov je broj rastao kroz sineku na zapošljavanja i koristile su za svoje potrebe novac određen za javne poslove. Zatrpavanje dijelova velikog kanala muljem i neuspjeh u reguliranju razina vode u žutoj i rijeci Huaj na mjestima gdje su one ulazile u veliki kanal oslabili su sustav vladinog prijevoza riže s juga. Tijekom tih godina ranog 19. stoljeća došlo je do velikog povećanja broja lokalnih paravojnih ili formalno organiziranih jedinica, koje su vodili lokalni učenjaci ili zemljoposjednici koji su htjeli zaštititi svoje zajednice od pljačkaških skupina, bilo od pobunjenika, bijelog lotosa, nezaposlenih ili obalnih i riječnih gusara. U drugim područjima lokalne vođe osnivali su tajna društva kako bi širili ezoterična vjerska učenja i obranili se kada ih država ne bi mogla zaštititi. Rezultat svih tih zloupotreba i poniženja u prvom opijumskom ratu bila je tajpinška pobuna koja je izbila 1850. godine i potrajala 14 godina. Ona se proširila na 17 provincija i u njoj je stradalo 20 milijuna ljudi. Pobuna je počela kada je kandidat za službu Hung Xiu Chuan pao na ispitu. Nakon toga doživio je niz vizija i povjerovao da je sin Božji, mlađi brat Isusa Krista pozvan da spasi Kinu. 1. siječnja 1851. on je proglasio stvaranje nove dinastije i nazvao ju Taiping Kuo ili Nebesko carstvo velikog mira. On je bio vladar tog kraljestva i uzeo je ime Nebeski kralj. Program pobune bio je jasan zajedničko vlasništvo nad zemljom i svom imovinom gladnim seljacima to je bilo više nego dovoljno. Strancima nije promaklo sve što se događalo u Kini. Baš u vrijeme kada je Kina prolazila kroz tu krvavu pobunu, Velika Britanija uz potporu drugih zapadnih sila odlučila je pokrenuti pregovore o izmjenama sporazuma iz Nankinga. Kada je Kina to odbila, 1856. Velika Britanija iskoristila je jedan incident kod Kantona i pokrenula novi rat protiv Kine. Bio je to drugi opijomski rat. Interesantno je da je u jednoj od raspravi u britanskom parlamentu bilo pomenuto kako su Britanci zapravo u Kinu ušli kao neka vrsta osloboditelja, kako su pomogli Hanima da se oslobode manđurske dominacije, odnosno manđurskog e, carstva, manđurske vladavine i to nisu slučajno tako ocijenili. Postojalo je doista veliki otpor Hana, to već nekoliko puta naglašavam, prema manđurcima koji su i sami prema Hanima bili okrutni i znali zapravo biti doslovce brutalni. Svakako da se sve to miješa i da nikada u tim razdobljima previranja istina nije jednostavna i odnosi nisu takvi da se mogu povući po čistoj crti. Međutim, kako se je sve to miješalo sa misionarima koji donose kršćanstvo, pojavljuje se zapravo strah da će svaki kršćanin više biti jedan kinez manje. I događa se zapravo suočenje sa tim da je Kina civilizacija koja samo glumi naciju, ali zapravo nije nacija i da se u takvom odnosu teško nalazi sa, u susretu sa imperijama koje su prije svega nacionalno obilježene. To između ostaloga tu se začinje i taj hanski nacionalni pokret koji će kasnije rezultirati e, revolucijom protiv carstva i rušenjem carstva i u kojem opet <laughs> velim odnos prema strancima koji dolaze je ambivalentan. S jedne strane oni jesu praktično kolonizatori, makar Kina nikada nije bila u potpunosti kolonija ničija, ali kolonizatori su jer otkidaju komadiće kineskog teritorija i nameću se i Kina im mora davati koncesije, a s druge strane donosi ta nova znanja koja im pomaže posebno intelektualcima među hanskom populacijom osmisliti, osvijestiti i artikulirati svoj otpor prema manđurskom carstvu. U listopadu 1856. kineski službenici ukrcali su se na britanski brod Arrow, dok je on bio na pristaništu u Kantonu i uhitili nekoliko mornara kineskog podrijetla i još su navodno spustili britansku zastavu na jarbolu broda. To je bio povod koji je Velika Britanija čekala. Sporazum iz Nankinga trebao se mijenjati, naravno na korist Britanije, a u Kini se rasplamsao tajpinški ustanak. Slanje trupa u Kinu odgodila je pobuna Sepoja, indijskih vojnika u britanskoj vojsci u Indiji. Krajem 1857. britanska vojska i mornarica stigle su do Kine i ponovilo se ono što se dogodilo u prvom opijumskom ratu. Krenuli su na sjever u blokadu Kine. Krajem proljeća 1858. britanske snage bile su pred Tianjinom, gradom koji je štitio prilaze Pekingu. Dinastija Qing, suočena s prijetnjom napada na glavni grad, u Tianjinu je 1858. sklopila novi sporazum s Velikom Britanijom. Taj je bio gori od onoga u Nankingu još je šest novih luka otvoreno za strance. Praktično su skinute sve prepreke za trgovinu. Stranci su mogli ići kuda god žele po carstvom ako su imali putovnicu. U radiju su od 50 km od gradova određenih za trgovinu nisu ni trebali imati putovnicu. Kršćanski misionari mogli su slobodno propovijedati svoju vjeru. Kasnije te godine, nakon pregovora u Šengaju, legaliziran je i uvoz opijuma u Kinu. To sad govorimo već u samom kraju 19. stoljeća. U međuvremenu je car Tao ne samo umro, nego to vam je isto jedna interesantna pojava da u toj Qing dinastiji imate cijelo stoljeće po tri cara, a onda imate pola stoljeća u kojemu se carevi jako brzo smjenjuju i Tao umire, nasljeđuje ga njegov sin, međutim isto je kratkoga vijeka i nakon toga se pojavljuje nečak od konkubine čuvene Cixi koja obećava i koja je zapravo glavna u tome da se zaustave reformisti i reformistički pokret koja obećava da će ona na svoj način riješiti probleme o kojima se tu radi, dakle da će ojačati vojsku, da će reformirati vladu i imperijalnu državu dvor. Međutim, ništa od toga ne uspjeva. Opet između ostalog zbog toga što je suočena sa kombinacijom tri nevolje. Jedna je opium koji se širi i u tom trenutku zapravo je već zahvatio nekoliko milijuna Kineza. Druga je korupcija kojoj zapravo ne može nitko stati na kraj i koja ide od eunuha koji okružuju carsku udovu, odnosno vladaricu, pa do najnižih slojeva. I treće je prisustvo stranaca koji su još i od vremena kada su se trgovci gurali na kinesko tlo, imali još jednu vrlo važnu pomoćnu silu, a to su kršćanski misionari. Oni nemaju velikog uspjeha u pokrštavanju kineskog stanovništva i ne radi se o tome da su oni bili ti koji su kineze prebacivali u kršćanstvo, ali je njihov utjecaj kako kulturni, tako i društveni bio ogroman na kinesko društvo i njihovo prisustvo je pomagalo zapravo zapadnim trgovcima da na kineskom tržištu djeluju ne samo kao prodavci roba, nego zapravo i kao nositelji novih vrijednosti koje se pojavljuju u trenutku kada je carica već pokazala i sama svoje slabosti na funkciji vladarice, te vrijednosti zapravo čine jednu kombinaciju krize koju carstvo tako kako je više na njega ne može odgovoriti. Kada su maknute sve granice za trgovinu, Kina je na zapad još više izvozila. Najtraženiji proizvodi i dalje su bili čaj i svila. U Šangaj je, na primjer, 1844. godine uplovilo 44 trgovačka broda. 1855. u tu je luku uplovilo 437 brodova. Ali kinesko tržište i dalje nije trebalo puno toga sa zapada, osim naravno opijuma. Godine 1857. Velika Britanija opet je imala trgovinski deficit s Kinom od 9 milijuna funti. Samo je opijum tu mogao pomoći. Glavni proizvođač opijuma bila je britanska kolonija Indija. Opijum je i postao jedan od pokretača svjetske ekonomije. Julian Lowell u knjizi Opijumski ratovi to ovako opisuje. Britanskim novčanicama kupovao se američki pamuk. Američki trgovci te su novčanice onda koristili kako bi kupili čaj u kantonu, a trgovci u kantonu su onda tim novčanicama kupovali opijum u Indiji. Kao i na početku prvog opijumskog rata, tako i krajem 19. stoljeća opijum je bio golemi problem u Kini. I to nije bio jedini problem. Strane sile otkidale su sve veće komade kineskog teritorija. Najveće je bilo poniženje kada se tim stranim silama pridružio Japan. Kina se pak usprko svim naporima da se modernizira i ojača nije mogla oduprijeti združenim silama koje su se prema kineskom nebeskom carstvu odnosile kao prema igralištu. Kina takav odnos neće dugo zaboraviti. Opijumski ratovi definitivno su začetak moderne Kine da li zato što se prvi puta Kina susreće sa modernim državama Zapada ili zbog toga što je taj stres, odnosno taj poraz koji doživljava kod nje izazvao e, svijest da su moderna vremena negdje drugdje i da se ona njima mora konačno priključiti. Međutim, to je moment kada se Kina pojavljuje prvi puta u povijesti kao država koja je članica velike svjetske obitelji. I to svača htjela ili ne htjela i mora to prihvatiti. Od tog trenutka, dakle, se gradi ovo što imamo i danas. Međutim, ta povrijeđenost koju Kinezi imaju danas, pa ja bih rekla više nego što su je imali u vrijeme Guomintanga i Sunja cena, je nešto što određuje kineski odnos prema svijetu i kinesku eh, vanjsku politiku vrlo bitno nekada nevidljivo, nekada ne, neprimjetno zapadnim okom, ali zapravo vrlo bitno. Razdoblje od opijumskih ratova, dakle od 1839. pa do 1949. kada konačno pobjeđuje Mao Tse-tungova komunistička partija, kinezi nazivaju stoljećem poniženja. Prije svega zbog toga što su ih porazili Britanci, zapadne sile, a onda Japanci koji su sve do 1945. godine zapravo Kinu držali na koljenima, što kinezi doživljavaju kao možda neizravnu, ali vrlo povezanu posljedicu poraza u opijumskim ratovima. I jedan je imperativ u današnjoj ideologiji kineske rukovodeće jedine partije, a to je da se to više nikada ne smije ponoviti. U proljeće 1949. godine Narodno-slobodilačka vojska Komunističke partije Kine stala je sjeverno od rijeke Yangtze kako bi se odmorila i pripremila za završni juriš na jug. Taj juriš trebao slomiti snage Kuomintanga. Uoči zadnjeg napada predsjednik Komunističke partije Kine Mao Tse-tung sastavio je osam točaka na koje je morao pristati svatko tko bi iz redova Kuomintanga razmišljao o predaji. Osma točka toga bila je ukidanje svih izdajničkih sporazuma. Po tim sporazumima komunistička partija Kine smatrala je svaki sporazum koji su sklopile ili dinastija Qing ili republikanske vlade nakon pada carstva. Da sve ne bi ostalo na riječima, Narodno-slobodilačka vojska poslala je stranim silama jasan signal. Jonathan Spence u knjizi Potraga za modernim kinom piše Sada su Britanci bili ti koji su upozoreni kada su u travnju 1949. pokušali poslati svoju fregatu Amethyst do Nankinga, kako bi veleposlanstvu dostavili zalihe i, ako bude potrebno, evakuirali britanske civile. Dok je Amethyst plovio uz Yangtze, došao je pod tešku vatru komunističkih baterija sa sjeverne obale i nasukao se uz 17 poginulih i 20 ranjenih. Britanski ratni brodovi koji su poslani da ga spase bili su otjerani. Bile to izvanredna gesta antiimperialističkog aktivizma, na koju su Britanci bili nemoćni odgovoriti, iako su na kraju uspjeli spasiti sam brod. Napad na Ametist bio je prvi znak kako će se nova Narodna republika Kina, koju će Mao proglasiti na trgu nebeskog mira u jesen 1949. postaviti prema stranim silama. Nikada više Kina neće biti slabi div s kojim će strane sile činiti što im je volja. Tu su poruku kineske komunističke vođe izvukle iz opijomskih ratova i nepravednih sporazuma koji su sklopljeni nakon njih, govori Zorana Baković, dopisnica Ljubljanskog dnevnika Delo iz Kine i Dalekog istoka. Kada danas slušamo svake godine nova povećanja vojnog budžeta, onda je iza toga uvijek ne bi se ni opijumski ratovi dogodili, odnosno ne bi poraz bio tako krvav i tako lagan da je Kina bila vojno spremna i da zbog toga više nikada ne smije dozvoliti svoj susret sa zapadnim silama u kojem će biti vojno neravnopravno. Nepravedni sporazumi koji su potpisivani od tog nankinškog pa nadalje obilježavaju i kineski odnos prema europskim zemljama. Vrlo je zapravo duboki osjećaj žudnje da se Kina u Europi prizna kao ravnopravni partner utemeljen u tim nepravednim sporazumima. Kada kineski partijski državni šef, što je jedna ličnost, ide u Veliku Britaniju, onda je ta svijest o potrebi da se sada konačno Velika Britanija otvori kineskom novome carstvu ili središnjem carstvu, kako se Kina doslovce zove, kao ravnopravnom sugovorniku. Nešto što je ideja vodilja i što je zapravo vrlo, vrlo duboki i visoki cilj iznad svih onih milijardi dolara investicija, trgovinskih sporazuma i tako dalje. I zbog toga mi koji iz Europe gledamo na određene kineske političke poteze često nismo svjesni da ono što Kina radi uključujući na primjer kada zahtjeva od Europske unije da je prizna status tržišne ekonomije, radi sa svješću da je u opijonskim ratovima ona bila neravnopravni trgovinski partner, odnosno trgovinski partner koji je od superiornog, samodovoljnog, bogatijeg u svakome pogledu postao inferiorni i poražen na kraju i to više ne želi da je se ikada dogodi. Zbog toga su to sitne za nas, za njih krupne Sfinese koje su obilježene vrlo duboko i vrlo trajno onim što se događalo prije 160 i više godina I, i taj dolazak Kine na europsko tlo pa i na, na kraju krajeva i američko imaju i taj povijesno psihološki nacionalistički prizvuk. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimila Katarina Račić. Urednik i voditelj Dario Špelić. Hrvatski radio 2017. godina.